life. So Thank you. ซื้อเป็นคนแรกไม่เอาเวลาไปเรียนหนังสือเนอเอาเวลาไปทำอะไรที่มันดีกว่านี้ไม่ได้เยอะแกก็ที่บ้านแต่ผมก็อยากได้ไอโฟนนะแล้วก็ไปจองที่เว็บไซต์บริษัทเขาก็เลยนัดมาแค่ไปที่ร้านเขาเจ็ดโมงสี่ห้าหกแปดโมงห้าเปิดผมก็คนไปก็ไม่ได้ไปจองคิวอะไรเลยผมก็ไปคิดว่า ไปเรียนหนังสือผมก็ก็เลยว่างไปไอ้เรื่องเรียนหนังสือนี่ผมก็ตั้งใจเรียนแต่แต่ผมจะกลับเมืองไทยเนี่ยผมก็เอาหนังสือกลับมาเมืองไทยเพื่อจะเรียนด้วย และถามว่าทำไมต้องไปไ์โฟนนะแกก็บอกว่าไอ้ที่ซื้อเนี่ยผมตั้งใจจะซื้อเพเป็นของ มีคน so close up. สั่งหรือถามว่าเขาซื้อไปทำไมสมัยที่เราจะเห็นนะเวลาคนอ่านข่าวเนี่ยก็ไม่ทำผิดอะไรนะทำให้ถูกใจก็ได้โดยที่ไม่ได้สอบถามหาความจริงใแนชัดว่าเรื่องเป็นยังไงยัางเด็กคนนี้บอกใครอ่านข่าวว่าเด็กไทยอายุยี่สิบเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ ซื้อมาเพื่อให้พ่ออันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะเป็นของขวามวันเกิดพ่อก็ถืกว่าได้นะจะยังไม่ได้มีความคิดถึงขนาดนั้นเลยนะว่าจะซื้ออะไรจะหาอะไรที่ดีให้พ่อบ้างแต่เด็กคนนี้เขาก็ถึงพ่อนะเขาก็อยากจะซื้อของที่มีคุณค่าทางใจราคาเท่า กัจจาที่คนมีเหตุผลและชีวิตน่าชมในคนที่อยากคือว่าใจเย็นนะถ้ามีสุตตามากมายก็ไม่กลัวหรือว่าจะกลัวก็ตามแต่เราก็อยากชี้แจงในเหตุผลอธิบายเป็นประเด็นประเด็นนะไอ้คำด่าคำต่อว่าที่มีมาเป็นร้อยเป็นหลายร้อยเราก็มาแยกแยะเป็นประเด็นประเด็นเพราะฉะนั้น take that down ็เสียประโยชน์นะเราก็เสียประโยชน์จะต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็ถามตัวว่าเรื่องอะไรอะไรที่ไม่จริงก็อธิบายอะไรที่จริงให้เราฟังอันนี้เป็นเป็นคำสอนที่ มันแสดงเห็นถึงอุปัารธรรมของพระเจ้าซึ่งเราชอบรู้เหมือน ไม่ใช่ว่าใครมื่ดาดวงจ้ศาสนาของเราพระเจ้าของเราโกรธแต่เราก็เลยลืมไปว่ามีทาสองทางจำจำเลยนะครับโกรธนี่แสดงว่ามันก็จะเสียประโยชน์เพราะว่าประโยชน์เนี่ยมันมีจากการจงใจนี่แหละถ้าเรารู้จักพิจารณาเราจะกับใครชมนะใครชมแล้วเราก็มองเพลิดเพลินเนี่ย นี้ก็เป็นโทษนะเป็นโทษทีเดียวเพราะว่าไม่รู้จักพิจารณาแยกแยะกันว่าเขาพูดอะไรแต่ว่าในส่วนอันนี้ในส่วนจะถูกด่าคนที่ถูกว่าหรือว่าสิ่งที่เขารับรักสรัทธที่ถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่อยากจะพูดในวันนี้คือเนี่ยเวลาเราเห็นความสาอะไรก็ตางอย่าเพิือ สรุปนะจะเพิ่งคิดว่าจะคนที่ทำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะบางทีเนี่ยเขาไม่เป็นอย่างที่เราหวังอย่างตอนที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าเสด็สอนราคนใหม่ๆเนี่ยก็มีคนไทยจำนวนมากเราไปกราบพระบรมศพแล้วก็จะช่วยกันใส่ชุดดำก็มีการโพสต์ สื้อสีแดงก็มีการโพสต์กันมาในบรรดาชาวเมืองว่ามีคนไทยหรือเปล่าทำไมไม่รักชาติทำไมไม่รักในหลวงใส่เสื้อแดงแบบ้างใส่ใส่ชุดแดำมีความกตัญญูรู้คุณบ้างหรือเปล่าสองวัน ขอโทษด้วยนะครับนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยหิวจรงนะแล้วก็ไม่ทันได้ไม่ทันได้คิดอะไรแต่ว่าผมเนี่ยนะตอนที่จะมาใส่เสื้อสีแดงเนี่ยผมไปไปกราบปลวงู่สมแล้วนะแล้วก็อธิบายแล้วก็คือตัวครอบครัวไม่มีความกลัวไม่มีความไม่มีการตายผิดนะถ้าที่ตัวเองเป็นฝ่ายถูกคนใจผิดนะเป็นคนตายแต่การที่ผมจะขอโทษมันแล้วที่ไม่เอาความันตัดอยู่ สมัยก่อนเนี่ยเห็นอะไรก็ยังพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่ามันไม่มีการสื่อสารที่รุนแรงแต่ทีนี้มันอยู่ที่ปลายมันอยู่ที่ปลายนิ้วเราเนี่ยไอ้พวกนี้ขี้ปักเลยเดี๋ยวนี้ไอ้นี่แหละที่ มันจะนำเอาความเดือดร้อนมาให้คือไปสร้างปัญหาเกิดขึ้นสร้างเป็นตัวหรือว่าสร้างสติต้องระวังลย เสกข้อมูลข่าวสารต้องมีสติต้องไม่รีบร้อนไม่ด่วนตัดสินไม่งั้นนี่จะสร้างบาปสร้างกรรมหรือว่าสร้างโทษให้ตัวเองเราก็เติมรับมือชิตังปฏิตังอุปาไปตามวันที่นางปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมีบาเมวาสัมมิชาตุสำเร็จโดยชา